selam alaikum, kakav je šerijatski stav za izgradnju i održavanje turbeta i ubiranje sredstava od turbeta za potrebe islamske zajednice, direktno vezano pitanje za Akajd. To je strogo zabranjeno, da na putem mrtvi budemo doni koji se pogrešno znači, odnose prema umrlima, gradeći na njihovim turbetima, uzimajući dina dirhem, to je sve od džehla i novotarija koje su strogo zabranjene.